معنا صحيح صلى الله عليه وسلم jalsa ya baada ya asr ilikuwa ndugu yetu Abu Isa lakini kwa sababu ya dharura ni msafiri kesho anasafiri kwa mpango wa hali ya kusafiri alikuwa kumaliza mpango wake kwa hiyo amefanya ameomba udhuru kwa hawezi kufika kwa hiyo tukaonelea inshallah tuchangie machache kalima kidogo dakika kumi na tano hivi Sasa ikhwa wamehudhuria tusitoke bure inshallah na tutampangia inshallah baadaye tujaribu maghrib kama ataweza kuja tutaangalia kama ita, itakuwa ngumu tutaangalia inshallah akirudi kutoka safarini biidhnillah ala kulli hal zangu natoa tu nasiha wasia ya nabii Yaqub alayhi salam kwa watoto wake hapa kuna wazazi kuna watoto kwa hiyo tunasia kama hizi tunahitaji Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika Qur'an am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون Allah subhanahu wa ta'ala ametaja wasia katika Qur'an ikuwe ibra na mafundisho kwetu Allah akatuelezea amkuntum shuhada idh hadara yaqub almaut hamkuwa mnashuhudia wakati yaqub alayhi salam anakaribia kufariki idh qala libanihi akaambia watoto wake ma tabuduna min ba'di mtaabudunani baada yangu ya yaani nabi yaqub alayhi salam anawacha watoto wake nyuma watoto wake walikuwa mbili na Yusuf bin Yamin walikuwa mmoja wao anawapatia wasia ya mzazi kwa watoto na wasia ni katika sunna mtu anatakana kuona wasia kwa familia yake mali yake watu wanaodai anadaiwa hawache wasia nyuma sababu akiondoka itakuwa rahisi kwa wale ambao wanabakia kwa hiyo nabii Yaqub alayhi salam akaita watoto wake akawaambia mkuntu akawaambia ma taabuduna min ba'di mtaabudu nani baada yangu wasia nzito ndugu zangu lakini leo tukiangalia wazazi wakiachia wasia watoto wao labda tamwambia ile mali yangu nawacha nyuma msiharibu biashara yangu muendelee nayo vizuri wasia kama hizo na basa si wasia mbaya mzazi kuachia watoto wake nyuma vitu kama hizo lakini wasia muhimu ndugu zangu ni wasia imani yako huyu mtoto wako umemwacha unamwacha vipi imani yake na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo nabii Yaqub alayhi salam na nabii tumamrisha kuwafuata akaambia watoto wake mtaabudu nani baada yangu mimi naondoka saa hii na nyinyi mtabakia mtaabudu nani wakamjibu na jawabu imetoka kwa watoto ambao wamepata tarbia na mafundisho watoto kama hawajapata tarbia hawezi jibu jawabu kama hizo wakasema naabudu ilahak وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون wakamjibu baba yao akasema tutamwabudu Mola wako na Mola wa baba yako Ibrahim na Ismail na Ishaq ilaha wahida Mwenyezi wetu wetu ni mmoja peke yake wa nahnu lahu muslimun na sisi kwa huyo Allah Subhanahu wa ta'ala tumejisalimisha sisi ni waislamu na wa manabii wote walikuwa waislamu kwa hiyo wakajisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa Uislamu walimjibu baba yao hiyo kwa hiyo ndugu zangu waislamu ya muhimu ni aqida ya muislamu na tauhidi yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio sisi wazazi tunatakana kuwe na mafunzo kama hizi ili wapatie watoto wao tarbia ya imani wafundishe kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu yeye peke yake bila kumshirikisha kisha baadaye itakuja mafunzo zingine baada hiyo lakini mafunzo ya imani ya Muislamu ndo awal ndio kitu ya kwanza hata mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kilingani kwa tauhid kwa sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam maka amekaa miaka 13 anazungumzia tauhid maka kumi ya kwanza hakuna kitu swala hakuna soma hakuna zakaa hamna isipokuwa tauhid peke yake ile mwaka tatu ya mwisho ndo akapata kufaradhiwa swala lakini mwaka 13 yote maka alizungumzia tauhid na pia akaenda Madina ndio zile ahkam zingine sheria ikashuka na tauhidi anaendelea nayo kwa hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kimtuma Muadh bin Jabal Yaman anamwambia innaka taqduma matati qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma taduhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah anaambia wewe anamtuma Muadh bin Jabal kufanya da'wa na hii ni katika njia ya usulubu ya da'wa na barnamiji ya da'wa mtu kuanza nayo akaambia wewe utakutana na watu ahli alkitab mayahudi na manasara akamwambia kitu ya kwanza kuliangania wao kuwalingania shahadatu an la ilaha illa allah wamshuhudie Mwenyezi Mungu ni moja peke yake wamwabudu Allah peke yake bila kumshirikisha wakikutii kwa hiyo wafundishe sala wakikutii kwa hiyo chukua zaka kwao kisha upatie wale wanahitaji tadaruji katika, katika da'wa kwa hiyo mtu maduaat na wale wanalingania wanatakana wanaanza katika tauhid na hiyo ndio asli ya dini ya Uislamu kulingania watu katika tauhid na hiyo ndo tofauti yetu ahlu sunna na watu ambao ni ahlul bid'ah utaona tu wanarakiz katika tauhid na kiona duaatu ama ulama wanarakiz katika tauhid wapatie bishara kwa sababu hiyo ndo sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam wanaanza nayo kisha baadaye ya mengine itafika tauhid kilisimama katika watu mjtama inakuwa sawa kwa hiyo nabii Yakubu alayhi salam akawahusia watoto wake kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake nao wakajibu wakasema tunamwabudu Mola wako na Mola babaka Ibrahim na Ismail na Ishaq na inamaanisha kuwa wote walikuwa waislamu dalili kuwa manabii wote walikuwa waislamu wakasema mwisho wa aya wa nahnu lahum muslimun na sisi tumejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa uislamu kadhalika ndugu zangu imekuja katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam munasaba ya hiyo hadithi ambayo imepokewa na bin Abbas radhiallahu anhuma anasema kuntu khalfa an-nabi sallallahu alayhi wasallam yawman nilikuwa nyuma ya mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja faqala li akaniambia ya ghulam inni uallimuka kalimatin mimi ndakufunza ya ghulam ya e kijana mdogo ghulam mtoto hajabalighi mtoto mdogo mwaka kumi kwenda chini alikuwa ibn Abbas mdogo siku hiyo mtume sasa anazungumza naye alikuwa nyuma mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kipando ama nyuma kitu akamwambia gulam ewe kijana mdogo inni uallimuka kalimatin mimi nitakufunza baadhi ya kalima akamwambia nini ihfadhillaha yahfadhak muhifadhi Mwenyezi Mungu atakuhifadhi ihfadhillaha tajid tujahak muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala utamkuta mbele saa zote anakusaidia na hii wasia mtume sasa kwa ibn Abbas alikuwa mdogo lakini leo tujiulize wazee watu wazima nadra itapatikana mtu mzima na nasihi mtoto mtoto mwaka kumi unampatia nasia nzito hivyo nadra wachache hata mtoto wao mtu mtu mtoto wake yule amemzaa utakuta nadra kupatia nasia kama hizi lakini leo watoto wakikinga msikitini wanaambia fukuzeni wanatoa pia kelele watoeni nje atapata nasiha wapi kama sisi hatuwapatii nasiha kama hizo ndio baadaye akipata akipata nje katika mujtamaa kitu ambayo imemharibu watu baadaye wanalalamika watoto wamekuwa wabaya sisi tunataka tuwale hasa siku hizi kama saa hii shule zimefungwa fanye barnamiji ya kuwalea watoto ili wasipotee nje na shubuhat na shahawat na mambo mengi ambayo katika mujtamaa kwa hiyo akamwambia mtume sana akamwambia ibn Abbas ya ghulam e kijana mdogo inni uallimuka kalimatin mimi nakufunza baadhi ya kalima machache ihfadhillah yahfadhak muhifadhi Mwenyezi Mungu utamkuta saa zote mbele yako na kuhifadhi yani kumhifadhi Allah Subhanahu wa Ta'ala kumwabudu yeye peke yake kufuata amri zake kujiepusha na makatazo yake Allah atakuhifadhi automatic ya da Mwenyezi Mungu atakuhifadhi kimhifadhi Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah anakuhifadhi ihfadhi Allah yahfadhuk Mungu anakuhifadhi ihfadhi Allah tajid tujahak muhifadhi Mwenyezi Mungu utamkuta mbele saa zote anakusaidia wakati ambao una matatizo kisha akamwambia kitu muhimu idha saalta fasalillah ukiomba omba Mungu peke yake masala kuuliza muulize Allah subhanahu wa ta'ala peke yake usimshirikishe katika ibada Usi, usiulize vitu ambazo asifai kuulizwa ukiomba muombe Mwenyezi Mungu peke yake na hii katika tauhid ndugu zangu katika ibada na hiyo ndio asli ya dini ya Kiislamu tauhid ibada Mwenyezi Mungu ampokeshe Mwenyezi Mungu katika ibada Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake amwabudu yeye bila kumshirikisha idha saalta fas'alillah kisha kaambia idha sta'anta fastaan billah na kiomba kinga muombe kinga Mungu peke yake ukitaka usaidizi na kinga muulize Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kwa hiyo kuna matatizo muombe Mwenyezi Mungu na ukitaka protection kinga omba kinga kwa Mwenyezi Mungu sio kwa mganga tukuta baadhi ya watu wao wakitaka kinga anda kwa mganga tengezewe hirizi ama hijab afungie amfungie mtoto wake ama kwa nyumba yake ama kwa gari yake utakuta watu wanafanya hivyo watafuta kinga kwa vitu makosa Mwenyezi Mungu ndo anataka kuulizwa kinga huyo mtoto wako mdogo umemzaa ukitaka asipate macho ya watu asipate hasad asipate seher muombe Mwenyezi Mungu kinga utakuta watu wengine wanafunga kamba nyeusi hiyo mila sijui kama huku iko baadhi ya Wasomali wanayo wanafunga kamba nyeusi mdogo kwa mtoto mdogo utakuta mtoto mdogo anafunga kamba kwa mkono ama kwa shingo ukimuuliza mama hii nini anakuambia ni kinga ya macho ya watu hiyo kamba ina kinga Allah subhanahu wa ta'ala ndo na kinga kwa utashirikisha utamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na na vitu ambazo hazifai kushirikishwa kwa hiyo ukiuliza kinga omba Mwenyezi Mungu peke yake wala usiende kwa mganga mpiga ramli ya kuangalia mambo yako utakuta wengine wanaweka vitu za kukinga kwa bomba yao kwa gari yao isipate nuksi hata magari mambo mengi watu wanaweka utakuta gari imehangiwa kitu pale kwa kioo viatu ndogo ama kitu imehangiwa wengine wanakuwa na vitu wanaitikadi nazo inakinga accident inakinga balaa ya watu ukiweka kama zina kama mapambo haina shida mtu ameweka kitu maua manini mapambo la basi lakini umeweka kwa nia hii kitu nimeweka na nikiingia gari yangu utakuwa umeshirikisha kwa hiyo mtume sasa anamwambia idha idha sta'anta fasta'in billah ukiomba kinga omba kinga Mwenyezi Mungu kisha akamwambia واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بما كتب الله لك kisha kampatia nampatia thika ya nafsi akamwambia jua kwamba watu wakikujisanya ili wakunufaisha na jambo hawawezi kukunufaisha isipokuwa ile Mungu ameandika wanamfunza Ibn Abbas muhimu tauhid na, na qadari ya Mwenyezi Mungu ile Mungu amekuandikia utapata watu wakikujisanya wote leo aseme tumsaidie fulani hawawezi kukusaidia isipokuwa ile Mungu amekuandikia kisha mwisho wa hadithi kadhalika watu wakikujisanya wakudhuru leo aseme leo tumdhuru huyu watu wote wakae pamoja sema tumdhuru fulani hawawezi kukudhuru isipokuwa ile Mungu amekuandikia rufiyat alaqlam kalamu shanyanyuliwa ile imeandikwa wahi na wajafa suhuf yani imekauka ile lahul mahfuz ambayo Mwenyezi Mungu amekadiria kila kitu tayari Mungu alikadiria kila kitu katika imani bil qadar kwa Allah Subhanahu wa ta'ala amekadiria kila kitu ambacho kinatendeka katika ulimwengu ile kitu unakupata unajua Mungu amekuandikia hila haitakupata Mungu hajakuandikia ukikuwa na imani kama hii unakuwa umetulia na moyo wako umetulia kwa hiyo ndugu zangu ya hadithi muhimu wakati ruhusu kuzungumzia fawaidi zake zote lakini ilikuwa ni kalima ili tukumbushe sisi na ndugu zetu kuwa waislamu watakana kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kumpokesha katika ibada kwa hiyo nasiha ya nabii Yaqub alayhi salam kwa watoto wake wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na kadhalika hii ya, ya mtume sallallahu kwa ibn Abbas kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake inaonyesha umuhimu ya waislamu kumpokesha Mwenyezi Mungu katika ibada na kumwabudu yeye na kumrudia katika matatizo yao na kutaka usaidizi bila viumbe zingine na hiyo ndio katika asili ya Uislamu na tumeumbwa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Mwenyezi Mungu akumba majini na wanadamu isipokuwa muabudu peke yake kwa hiyo waislamu wakikamilisha hizo nusra ya Allah subhanahu inapatikana katika mujtama katika mtu nafsi katika society nzima kwa hiyo ni hayo tu machache nilikuwa nimependelea kujikumbusha nafsi zangu na ndugu zangu tumomba Allah subhanahu wa ta'ala sote atuonyeshe haki kwa ni haki tufuate na tuonyeshe batil kwa ni batil tupukanayo nayo جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته